على ذلك هذا الشيء تفضل أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau Allah ya kawo mu bakwai ga watan Ramadan shekara 1441 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da 30 ga watan April shekara 2020 shekara ta miladiya to kaman eh, za mu ci gaba da wannan tafsiri na surat tauba wadda ake kiranta kuma al-fadiha fadiha domin tana tona asirin munafukai kuma wannan addinin namu addinin musulunci shine addinin da tsaya ya yaki wayannan munafukai ya tona asirin su ya ba da hanyoyin da za a yi maganin su domin kada su samu ta'asiri akan al'umma ba a ba su shugabanci ana yanke musu ba a kuma yadda a wakala ilimin shi zuwa gare su domin a tsoron kasu gurɓata shi kamar yadda munafukan sauran addinai suka gurɓata musu addinansu to yau muna aya ta 111 a wannan aya Allah ke ba mu labari cewa inna Allah ashtara minal almu'minina anfusahum wa amwalahum lalle fa Allah ya saya daga muminai rayukansu da kuma dukiyarsu bi an yabzuluha fi ta'atihi ka jihad ana so su bayar da wayannan dukiya da rayukansu a ta'ar Allah kamar jihadi da sauran ayyuka bi anna lahum janna me Allah zai sai wayannan rayukan da dukiya domin ya ba su aljanna wato aljanna ta zama ita ce kudin da Allah zai saya me za su yi yuqatiluna fi sabilillah suna yaki a tafarkin Allah da aka ce yuqatiluna qatala to wannan mufa'ala kullum ana samun bangare biyu qatala ya kashe ba Allah ya ce ya na fi sabilillah ba Allah ya ce na fi lillahi wato suna yaƙi da makiyan Allah da makiyan makiyan sun zo musu su masu, an yi fuska da fuska ana yaƙi fa na wa yuqtalun to in an zo wannan muƙatala, in an zo yaƙi tsakaninsu da makiyan Allah da makiyan su su kashe su ma a kashe su kamar yadda suke kashewa a cikin yaƙi haka kuma su ma ke kashe su shine jumlatun isti'nafiya bi bayanin shira wannan jumla ce tana bayanin ne Allah ya saya wa fi qira'atin bi taqdimil mabniyun wata kuma yuqtaluna lil maf'ul wa sannan yuqtaluna wa yaqtulun a wata qira'a ana kaddama uh, wato mabniyun lil maf'ul ay wa yaqtulu ba'duhum wa yuqatilul baqi wannan jihadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ku Allah ya sayi rayukan mumunai da dukiyarsu domin su yi qital su fito su fuskanci kafirai da suka yi kokarin kashe su ko ko suke kokarin kai musu wannan haske sai Allah ce yuqatiluna ba yace yaqatuluna ba akwai bambancin su da Allah ya saya ne dan yaqtuluna kenan za su dinga yawo suna kashe mutane qatl ba ba bane qital yaki kuma yaki bai yi wa sai da akwai abokin yaki to kamar yanda Allah ya ce mummunai zai ba su aljanna su ma abokan yaƙin mummunai suna da wani abu da ke dunguza su suke wannan yaki ba na abu ne ko aljannar duniya su kuma suna yaƙi dan aljannar duniya shi kuma mumun yana yaƙi don aljannar lahira domin duk yaƙin da suka yi don duniya ne mun ga yadda aka yi harobus salibiyya mun ga harobus shi shine crusade yadda turawan yamma a ƙarni na shida har bakwai har takwas suka fito daga kasar turai suka shiga falastin da cross suka afkama musulmi suka kashe wanda za su kashe baitul maqdis irin kisan da aka yi aka ce har jinin mutane da aka kashe don majibara aka yi har kai guyon doki wannan kuma yana rubuce cikin littattafansu don mai karanta tarihi ya sani bayan harobul salibiyya ga harobul istimariya na kama duniya bayan da ba a je ba an je Amerika an samu red indians an yi kace-kace an yi fata da su an shiga afirka an yi kace-kace da mutane an shiga australia an yi kace-kace da mutane yaƙi abinda nike sa wannan shimfiɗan cewa ubangiji ya sayi ran mummunai su su don Allah su su don aljanna ba don danna mutane ba ba don cutar mutane ba su yi don kare tsaftan addini da ya kawo a cikin al'umma ɗayan biyu ko dai ka yi yaƙin nan don duniya ko ka yi shi don Allah ɗayan biyu babu wani wanda ba yi yaƙi to yaƙin musulmai don Allah suke yin shi don su tabbatar da adalci a taimaka a cire mutane daga danniya su kuma cin nasu na danniya ne mulkin mallaka amma ba mai samun irza, ba mai samun ɗaukaka sai ya yi wannan yakin shi sam Allah ya zo da aya ya ƙarfafa zukatan mu ne cewa ku yi wannan yaki amma ku yi don neman lahira zan ba ku aljanna sannan kuma ku ji wani abu wa'adan alaihi haqqan wannan alkawali ne akan ubangiji haqqan kuma da gaske masdarani mansubani bi fi'lihima almahdhuf wato wa'ada wa'adan alaihi wa haqqa haqqan wa'adi ne Allah yayi akan shi ai wa'adahum wa'adan wa haqqa zalika alwa'du haqqan kuma Allah ya tabbatar da wannan alkawali da gaske ai ta haqqaqa wa sabata wato ya tabbatu wannan alkawalin da Allah yi sannan kuma Allah gaya ma mummunan nan fa wannan alkawalin ba akan ku na fara ba yace fit taurati wal injil wal qur'an yana nan cikin taura yana nan cikin injil yana nan cikin Qur'anin ku da aka sauka gashi ayar da muke karanta fa kullu ummatin umirat bil jihadi wa wu'idat alayhi aljanna ko ta al'umma da aka ce ta yi jihadi to an mata alkawalin aljanna Musa alaihi salam kowa san yanda da Allah tsirar da shi daga Fir'aun yanda suka shiga wilderness shine tish lokacin da ke sa mutane su yaki su shiga baitul maqdis da samu suka je ba sai da Yusha ya zo kowa ya san yadda dawud an goliath yadda dawud ya yaƙi da jalut labari ne na cikin bible annabi ne yaƙi to duk wani annabi da aka ce ya yaƙi ya jihadi allah ya ce me zai bashi zai bashi aljanna ne ba duniya suke yi ba saboda ka lokacin da suke da gaskiya bani isra'il duk jihadin da suka yi an musu alkawalin aljanna wal injil to shi kuma nan game da injil wa kullu ummatin umirat bil jihadi wa wu'idat alaihi Jannati aw kullu ummatin amilat alimat hadha alwa'd alladhi umira bihi hadhihi alummati li thubutihi fi kutubihim akwai al'ummar da bata yaƙi ba ita ce al'ummar Isa alaihi salam Isa alaihi salam bai yaƙi ba to ita kuma wannan wannan wa'adin da Allah ya cikin taura da Qur'an yana nan cikin littafin su a injil kuma a cikin darussan da suka gabata na faɗa cewa revelation akwai inda aka yi cewa wani mutum zai zo sunan shi the faithful and the true al'amin was sadiq mai karanta littafin larabci zai gan shi an ce al'amin was sadiq cikin mutane gaba ɗaya a duniya ɗan adam ba wanda yake da lakabin shi al'amin sai mutum ɗaya shi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam tun jahiliya shi ne al'amin kuma yana nan ciki siffar shi a cikin bible al'amin the truth the truthful kuma cewa shi zai yaƙi sarakuna sarakunan roma da farisa kuma shi yaƙe su dai kuma aka ce and his army after him da sojojin shi ko da yake isa bai yaƙi ba amma an ambata cikin injil cewa nan gaba annabin ƙarshe da zai zo ba zai yadda romawa da suka ne da zuga na shu bani isra'il muyagon malaman bani isra'il da kuma wanda zai yaki farisa ya ba su labarin cewa zai zo har yake cewa ba na zo ba ne don in kawo zaman lafiya na zo ne don in kawo yaƙi takobi yana bushara ne da cewa annabin ƙarshe da zai zo ba zai yi wasa da kafuran da ke ƙoƙarin halaka annabawa ba wa yaqtuluna al-anbiya bi suna kashe annabawa to wannan karon Allah ba zai yadda aka kashe mishi nabi ba domin shine na ƙarshe kuma littafin ƙarshe dole a tabbatar da shi saboda haka dole a yaƙi yaƙi ya zama wajibi dole to shine jihadil islam jihadil islam yuqatiluna ne ba ya ba ne. amma cikin qital din ne ake samun qatl a kashe su kuma su kashe kuma Allah sai da yi balan tilkal ayyamun ha bainan nas Allah ya ba wancan nasara wani lokaci ba wannan nasara ya ɗiba daga kowane bangare amma kai mai son duniya ya baka duniya kai mai son lahira ya baka lahira amma yaki labud minhu saboda haka musulmi bai kamata ya je ya koma gefe ba yana cewa ba jihadi akwai jihadi ila an taqumu sa'a domin makiyin Allah kullum suna na cikin tattali kudin da suke kashewa nan muyagun makamai Allah kaɗai sun shi to mu jihadin mu ne ba qatl ba ba abin mutane na kashe su ba a kama mutane abriya civilians ake kira madaniyin ba a kashe madaniyin ba a kashe mata ba a kashe rawahin malaman addini wanda kawai ake yaƙi da su ne dakaru in sun fito wurin daga shi ma ba da mai yaƙi in yayar da makamin shi in yayar da makamin shi to ana barin shi ba a kashe shi shi ne jihadin musulunci wannan kuma kamar yadda muka ce yana cikin taura da injil Ga shi nan kuma ya zuna karanta shi a cikin Kur'ani. to wa man aufa bi ahadihi min Allah shin waye ya fi cika alkawalin shi fiye da Allah ko ku daga Allah waye yafi tunda Allah ne yayi wannan alkawalin cewa in kai wannan ka ba da dukiyarka ka ba da ranka fi sabilihi hanyar shi tafarkin shi da sharuɗan jihadi to Allah zai baka aljanna saboda haka yace fastabshiru ya ayyuhal mu'minun ya mu'mine ku yi bushara ko ku bushara gare su iltifat an anil ghaiba anil ghaiba da ina magana da yuqatiluna suna kaza suna kaza yanzu sai Allah yazo kai kai tsaye yana magana da mumunai fa tamshuru saboda ku yi bushara ku musulmai an fita daga maganan wani an zo maganan su kai tsaye ku yi wannan bushara bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi da wannan cinikin da kuka yi kuka yi ciniki da shi domin ciniki da Allah kai zaka ba da ranka zaka ba da dukiyarka kai kuma Allah ya baka aljanna saboda ku yi bushara domin Allah bai sabani kuma bai cutan mutum bai zalunci wa zalika al-bay' kuma wannan cinikin nan fa huwa al-fawz shine cin nasara al-azim wanda ke babba al-munil ghayat al-matlub da shine za a samu iyakan karshen abin da ake nema ثم بين صفات المؤمنين التي تقتدي الإخلاص وإثبات عقد البيع فقال ينظركما الله زي zo mana da aya gaya mana siffofin mumunai wanda yake wannan siffofi tana bukatar a samu ikhlas a yi shi da tsarkake niyya da tabbatar da kuma wannan wato yarjejeniya da aka yi ta wannan ciniki kafin mu bar wannan aya ya kamata mu sani fa jihadi a musulunci ba kawai haka ake yin shi ba yana da nashi sharuɗai yana da abubuwan da yake an shimfiɗa su in ba tare da su ba to wannan ba jihadi ba ne na farko dai ya kasance wannan jihadi in ana yin shi ya zama tsakanin mummunai ne da kafurai tsintsa tsakanin mummunai da kafirai tsinsa kafirai da ake nufi masu son halaka addinin musulunci su kange ruwa eh, su hana ruwa gudu kokarin kashe mummune, kuma kullum su suke ta'addin musulmi na karewa har sai lokacin da Allah zai bada galaba sai kuma abin ya juya ba a jihadi sai ya kasance tsintsan shi tsakanin kafirai ne da mummunai matukan akwai kowane bangare mumuni da kafiri haramun ne ayi wannan qital ya haramta shi yasa Allah ga muna a cikin Qur'ani walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum tusibuhum minhum ma'aratun ghayri ilm da ya kasance da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai shi yakin hudaybiya aka kange shi aka hana shi shiga makka me yasa Allah ya hana shi shiga da yaki domin akwai mumunai masu rauni a cikin garin makka in ya shiga da yaki su sun kasa yin hijira da an kashe su sai Allah ya kange annabi daga shiga domin wayannan mumunai ko da ke makka ta cike da gumaka wannan ya nuna kenan ƙat'an cewa in akwai musulmai mummunai a wuri bai halatta a shiga wurin nan da yaki sa'ad ibn abi waqas lokacin da fitina ta auku tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an kashe Uthman bin Affan sai aka ga ya ja gefe sai ka ce mishi yaya kai kana cikin mubashirin bil janna kana cikin manyan ahli shura ya aka yi ya aka kuma ka cire hannunka daga cikin wannan ya kamata ka shiga wani bangare alakal a san inda gaskiya take sai ya ce a bashi takobin da yake da idanu biyu a bashi takobin da yake da harshe da labba biyu wanda zai gaya mishi wannan takobin wannan musulmi ne wannan kafuri in an bashi wannan takobin ya ce zai shiga yaƙi, ma'anan shi a bashi takobi domin in ka shiga yakin nan zaka kashe mummuni sai dai inda takobin ka zo kashe mummuni ce a ka bari wannan mummuni ne wannan kafuri ne in kun bani irin wannan takobin zan shiga yaƙi. wato matukan akwai cuɗanyan musulmai da ba musulmai ba ya zama haramun ayyaki abinda sana kawo wannan mun zo wani zamani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan zamani yace in musulmai biyu suka hadu kowane da takobin shi suna yaki to dukkan su ɗan wuta ne aka ce a'a to ai wannan alqatil an san shi wanda ya kasa to ya kuma wanda aka kashe yace shi ma yana can yana kwadan ya kashe ɗan shi sai wance ya riga shi saboda ka duka ɗan wuta ne musulmai biyu ba sa faɗa mato akwai musulmi a ɗaya bangaren ba maganan bindiga sai dai a zauna duk yadda za a yi a sulhu shi ya kai mu ga abin da ke faruwa da boko haram kisa suke yi ba yaƙi suke ba domin musulmai suke yaƙi yaman kisa ne libya kisa suke ma juna alƙatil maksulfin na domin za su iya zama su yi sulhu hakanan syria hakanan ah, somali bai halatta annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai a hijjatul wada'a la yarju'anna ba'dukum ya la tarja'anna kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku dawo kafurai kuna dukan juna kuna kashe juna sahabban shi ke gayawa domin matukan mutum ya daga makami akan musulmi wannan kafuri ne saboda haka kafin ka shiga jihadi sai ka duba wani bangare ayan akwai mummunai akwai mummunai kakka yi su banda istisna inda zan bayyana akwai inda aka keɓe kowace ka'ida tana da aka keɓe ta banda kuma mumunai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kashe rai ran da yake an yi alkawalin zaman lafiya da ita to shi ko kashi aljanna ba zai ji ba kashi aljanna kuma ana jin shi daga nisan shekara arba'in san tafiyan shekara arba'in ana jin kashi a janna to wanda ya kashe wani rai kafira man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah ra'ihat aljanna wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman wace rai ne ake alkawali da ita akwai zinni da kuma musta'mal sannan kuma da hudna zimmi in akwai daula ta musulmi ɗari bisa musulmai ke mulkinta da kuma sunan musulunci ba da sunan asabiya ba ko kabilanci to in an samu ahalul kitab ƙarƙashinsu sun zama zimmiyun suna ƙarƙashin zimma wato suna ƙarƙashin alkawali zimma shi ne alkawali to wayannan baya halatta wani ya taba su in kuma babu irin daular na akwai musta'aman shine mutane ne kuna yaƙi da shi amma kuka yi amana tsakaninsu zo ka shiga ƙasanmu kamar yadda ake ba mutane visa yanzu suna shigowa kasashe musta'aman an baka amana shigo ka yi abinda za ka yi amma ka ƙare ka tafi ba ka zama sannan kuma ashabul hudna ana yaƙi da su amma an zo an yi rajeje ne an rubuta ba za mu kai muku yaƙi ba ba za mu kai muku ba wannan huduna din an ba ta ajali ko ba ta ajali ba da huduna ce muna yaƙi da su amma yanzu an yi zaman kada a kai wa juna hari to duk mai hankali wanda ya duba wa'annan sharuɗan jihadi yanzu mun zo wani lokaci mun zo wani lokaci yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani me bayani ya ce za a zo wani lokaci wanda yake zaune ya fi alheri akan wanda yake tsaye wanda yake ya fi alheri akan wanda yake zaune wanda yake tafiya ya fi alheri akan mai gudu mai gudu ya fi eh, ya fi alheri akan mai gudu ya ce wannan zamanin za a zo fitina ta zo kashe-kashe tsakanin mutane har ya ce in kana da takobi ka samu dutse da kaifin takobin nan ka dinga dukan dutsen na har sai ya dallashe um, takobi sai ya dallashe domin me kada ma ranka ya baka ka kashe wani Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam da yake jihad wa harridul mu'minin ka kwadaitar da mutane jihadi eh ka kwadaitar amma za a zo wani zamani kuma shi manzo yake cewa in ma kana da makami je ka lalata shi domin ka fito da shi ba abin da za a yi sai fitina fitina to muna cikin wannan zamani fitina ce kawai domin kowane bangare za ka ga musulmi kuma in ka duba me yasa suke yakin daga baya sai ka ga wani abu za ka ga duniya ce bayan shi ba wannan addini ba domin me Allah ya riga ya karya kafurai duniya gaba daya dama annabi ya ce in kisra ya mutu ba wani kisra bayan da shi in wayancan sun mutu in eh, kaisar ya mutu ba kaisar bayan shi duk manyan jababiyar Allah ya gama da su fir'aun ya gama da su ko ina kake yanzu ko cikin pentagon kake yau za ka iya sallar ka ba wanda zai hana ka an gama da su duka ba mu iya hana ka addini saboda hai in ka ga yanzu mutane na yaƙi to wani abu ne ko sun zama karnukan wa'yansu don maslahansu su sani ba an sa suna kabbara amma wasu suka sa su ba sani ba suna cutan kamar boko haram da suke kashe suna lalata muna tattalin arzikin mu suna kashe muna mutane sun hargitsa muna ƙasa ƙasar Kur'ani sun mai da ita yanzu ba iya zuwa karatu ana ba su kuɗi suna kabbara suna cutar al'umma wannan ba jihadi ba ne. ko da gaske mulki suke so suke yakin ko dukiya suke so komai suke so shi sa mu zalla sallallahu alaihi wasallam ce irin wannan zamanin kana da makami ma takobinka ka je ka samu dutse ko ko ka dauki takobin katako wanda bai iya kisa mutum shine halin da muke ciki a yanzu to amma sauran shakalin jihadin yana da domin yanzu jihad ya koma ilimi ya koma ilimi saboda ka in kana so ka ci gaba da wannan qital din ka koma kan ilimi mu koyi ilimi mu koya ma mu da matanmu domin mu tsare kanmu domin wayannan makiyan Allah sun gaba za su iya gamawa da mu da bindiga ba sai suka ce to ayi zaman lafiyan dindindin kawai kowa ya zauna lafiya amma da sharaɗin abu kowa ya addini shi da wannan sharaɗin ya zo kuma lalle musulmi mun gaji mun gaji duk malamai sun ittifaqi eh, sauki ne na Allah a zauna a yi sulhu da su a zauna lafiya kuma ka samu zaman lafiya suka ba mu yancin kasanmu ku yi abin da kuke so ku yi addininku saboda haka mu ɗauki wannan sarari wannan sauki da Allah ya kawo a wannan al'umma mu ci gaba da zaman lafiya mu ci gaba da rike wannan yarjejeniyar zaman lafiya da su mu ci gaba da karatu wannan karatun nan shine zai zama jihadin mu kuma da shi bi iznillahi hakkin musulunci zai bayyana kuma mutane su ganshi su so shi su su dungume shi ba tare da ma an halba bindiga ba tare da halba bindiga ba Allah ya taimake mu to me sifofin wayannan at-ta'ibun sifatul mu'minin wa'annan wanda Allah ke magana da su at-ta'ibuna masu yawan masu tuba rufi'a 'ala al-madh ai mun bayyana shi marfu'i ta'ibuna ba ta'ibina ba domin yabon su bi taqdir mubtada shine al-mubtada masu tuba min ash-shirki wan nifaqi ay wa hum at-ta'ibun masu tuba daga shirki da munafunci wal ma'asi hakanan dukkan zunubi at-ta'ibun annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta'ib min az-zamb kamar la zamba lahu duk wanda ya tuba daga zunubi to bai da wannan kamar wanda bai yi ba zunubin bane to Allah na son masu tuba ya fara da shi domin bani adam kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun Allah ya fara da shi domin kowane dan adam kowane dan adam yana kuskure to mumuni shine in yayi kuskuren shi ko yayi wani barna ko yayi wani zunubi sai dawo wa Allah ya istighfari al'abiduna masu yawan masu ibada al-mukhlisuna al-ibadatu lillah in suna ibada lillahi suke yi ba don wani abu ba a ibadan nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce iklafu min al-a'mali ma tutiquna fi iyakan abinda za ku iya na aiki kafin haka ma Allah ya gaya mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma mastata'tum ku ji tsoron Allah iyatan abin da za ku iya addinin musulunci alhanafiyatu samha hanafiyatu samha addini ne miƙe samha mai sauƙi inna hadha dina yusrun lan yashadda dina ahadun illa ghalaba wannan addini mai sauƙi ne فصددوا وقاربوا وبشروا ولا تعسروا addinin sauki ne ko ba wanda zai tsananta ma kan shi addinin sai addini ya zo ya rinjaye shi domin zai rinjaye shi zai ba wannan aiki kuma watakila ma ya ridda saboda kan cewa ibada ayi ibada bil qasd al qasd al qasd ayi abin da za a iya inna Allah la yamallu hatta namallu Allah bai gajiya da ibadarka sai ka gaji saboda haka kai iga ibadarka kuma Allah ya san ibadar da take adwam ta fi dawwama ko da ya kadan ce a ci gaba ana yi amma ka ka jawo kanka babban aikin da kuma zaka zo ya tsinke wal alhamiduna lahu ala kulli hal masu gode Allah a kowane hali suke ciki sassarra wa darra duk lokacin da suke ciki alhamdulillah wannan sai mu'mini in musiba ta same shi alhamdulillah in sarra abun farin ciki same shi duk kullun godiyar Allah yake don ya san duk abin da Allah ya rubuta mishi as-sa'ihun as-sa'imun as-sa'ihun sune masu azumi min qawli alayhi salatu wassalam as-siyahatu ummati as-sawm wato an rawaito hadisin da ke cewa ai siyaha na al'umman nan as-sawm wani riwaya kuma al-jihad fi sabilillah shabbaha biha li'annahu ya'uqu 'an ash-shahawat domin me yana kange mutum daga sha'awa sai sai zama kamar matafi matafi bai da halin ya ci yanda yake so ya huta yanda yake so haka mai azumi bai yin abin da yake so shine fuskar da suka yi kama da kenan ar-raki'una sajidun mu'minai kuma su ne masu ruku'i masu sujada al-musalluna masu sallah bai wa ai musulmi mumuni bai sallah al'amuruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar kuma suna umarni da abinda aka sani kuma suna hana mutane daga munkar wal hafizuna li hududillah suna tsare haddin Allah ba su ketare haddin Allah li ahkamihi wato aiki da shi eh, hukunce hukuntan shi bil amali biya suna aiki da ita thumma amara annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala bayan Allah ya ru ya koro muna wayannan siffofin mu'minan nan da yake magana da su wa bashiril mu'minin saboda kai bishara ga mu'minai al mawsufuna bi hadhihi sifat bil janna ka yi musu bushara ka musu bushara da aljanna su ma ashe ko da wani abu ya zo zamani ya zama ba ka iya samun aljanna nan bil qital ba za ka iya samun aljanna ba bil qital me qital ba bil qatl ba musulunci bai san qatl ba kissa moda, manslaughter musulunci bai san shi ba amma musulunci ya san fight combat shine bambanci kana samun qatl da terrorist kana samun qital da bayan Allah domin ba su yaƙi sai makiyin Allah maƙiyin su yanda ke ba wata ƙasa ba wata al'umma ba wani addini da zai ga makiyin shi yana so ya kashe shi bashi babu shi wannan ko nasraniya ma da aka ce in ka ga makiyinka ka ya mare ka ka bashi daya kuncan ko sun fi kowa da kayan yaƙi to in baka samu shiga wancan <clears throat> alkawalin da Allah ya bato ga an yi abu ka zama cikin masu tuba ka zama cikin bayan Allah ka zama cikin masu godiyar Allah ka zama cikin masu azumi ka zama cikin masu sujada da ruku ka zama kuma mai amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar kuma ka zama masu tsare haddin Allah to in kai wannan kai ma akwai wannan bishara wa bashirul mu'minin Allah na bishara ga mu'minai wanda suka tsaya da wannan sifa to fi ma taqaddama min as-suwar min as-sura daga abin da ya gabata na wannan sura amlun bi muqata'ati jami'il kuffar fi jami'il mu'amalat ya gabata cewa a yanke dukkan mu'amala da dukkan kafirai da kuma wata mu'amala da su wa huna yu'akkidu anna al-muqata'a nan Allah na nuna cewa fa yanke wannan fa hatta fi du'a har cikin addu'a fi du'a ilahum wato hayi musu addu'a wa istighfar da neman musu gafara wannan alaqatu dam cewa alaqa ta jini la tanfa'u idha adimat alaqatu aqila dan kana da kusanci eh, dangantaka da mutum da jini in dai ba ku hada dangantaka aqida ba imanin ku a wurin bauta Allah to wannan jini bai da wani amfani shi sa Allah ce ma kana lin nabi ma kana lin والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم to nan Allah ce ma kana lin nabi bai kasance ga annabi ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da wanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikeen da su neman ma mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da sun kasance makusantan su zawil qurqaraba wato ɗan uwa qabi talib ammin nabi sallallahu alaihi wasallam kama abi talib aka ga annabi bai halatta ne mashi gafara wala yastaghfiru lahu kada ka neman mashi gafara wa kadhalika sa'ilul mu'min haka nan sauran mu'minai nuhu an zalika an hana su qurbahum an hana su su nemi gafara Allah ga 'yan uwansu likamalil muqata'ati bainal ummati muslima wa kafira domin a cika yankewa tsakanin al'umma mai imani mai miƙa wuyanta zuwa ga Allah da wadda ke ta bijire ta kafirta kuma tana ƙoƙarin durƙushe da wato kokarin eh, murƙushe musulunci wannan an kace <clears throat> bai halatta kai musu min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana ga mumunai cewa wayanne uwan nasu da wil qurba ya bayyana gare su cewa min ashabul jahim ko ko su suna daga cikin ma'abotan jahannama annar bi an matu ala al-kufr ta ya za su gane domin in sun mutu akan kafirci wanda yake da dan uwa aka nuna mishi musulunci ƙi ya doge ya mutu a kafiri to ba a mishi istighfari ba a cewa Allah ka gafarta mishi Allah ka mishi rahama ba a cewa domin da yana da ran bai yarda da Allah ba mutumin da bai yarda da Allah ba kuma ya zaka roki Allah kuma ya gafarta mishi kamar mutane ne masu na yakin hukuma suna kashe 'yan sanda da soja bai yarda da su ba aka kamo su sai kuma ya ce da Allah roƙan mu hukuma da Allah su suke ni to ai baka yarda da su ba balle a roƙon maka su da ka yarda da su ne za a ce a roƙan maka su to wanda bai yarda da akwai Allah ba bai yarda da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai yarda da su ba kuma wai sai kuma ka zo ka ce wai ka kana roƙo ya gafarta musu shine a a'a bai halatta in kana son ka samu addu'an mumunai masu yi ma Allah ta'a masu sallah masu azumi masu tsafta ba sa zina ba sa shan giya in kana son addu'a su to kai imani shi yasa Allah ya ce wa ma kana istighfar ko wa ma kana zai yi kuma a ce to ai gashi can annabi ibrahim khalilullah ai ya taɓa neman ma mahaifin shi mahaifin shi alhali ko mushriki ne ya taɓa neman mishi gafara shine Allah ya kulle wannan babi kan ma kai tunani shi Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi istighfarin nan da ibrahim alayhi salam yayi wa uban shi bai kasance ba illa an mawa'idatin wa'adaha iya sai don wani alkawali ne da shi annabi ibrahim ya yi wa mahaifin nashi domin akwai lokacin da ya mishi mahaifi ya ce karabbi in na huka na bi hafiya lalle zan neman maka gafaran ubangijiya domin shi mai tausayi ne gare ni raja'a an yuslim raja'a ya faɗa mishi haka ne yana fatan ko zai musulunta falamma tabayyana lahu annahu aduwwan annahu annahu lillah amma lokacin da ya bayyana cewa kai mahaifin nan nashi ya doge a kafirci kuma makin Allah ne bi mautihi bayan ya mutu alal kufur ya mutu akan kafiri tabarra Aminu. sai ya barranta da gare shi wata istighfar lahu ya barni istighfari inna ibrahima lalle lalle ibrahima la'awwa tafiru ta'awwa mai yawan kuka ne wa hiya kinayatun an fatri rahmatihi wannan ya nuna wato tsananin rahama da tausayin shi wa riqqati qalbihi da kuma laushin zuciyar shi Ibrahim yana mai tausayi ne mai rahama mai yawan kuka halimun sabur mai hankuri alal aza akan fitarwa da ake haitu tahammala muqata'ata bi domin yayi hankuri yayi yankin uban shi وترك الدعاء له يبن مش الدعاء بعد ما تبين له أنه عدو لله بان يبين تشوى شيء أبن ناشي مكين الله ني فليس لكم أن تحتجوا في الاستغفار لآخر بايكم سوى ذاك كو مسلمي كي ما منذ الله صلى الله عليه وسلم كي ما ذاك شيء فاتبعوا ملة إبراهيم كذا باكو da wata hujja na yi ma 'yan uwanku istighfari bima fa'ala ibrahim domin abin da ibrahim ya fa'al yayi na maya uban shi kabla an ya'rifa halata abihi kafin ya san halin shi shi mushriki ne saboda mahaifin shi ya mutu mushriki annabi ibrahim kuma tabarra aminu ya barranta daga gare shi irin wannan domin son shi da Allah ya wuce wani jini duk wanda ya zama makiyin Allah to ba da za a kuma ya zama makiyin shi Allah ya mai da shi khalil to haka ake so mumuni ya zama ya zama alaƙa ɗin nan ta aƙida ta fita jini thumma innan nafs la tashfiqu ala ma sadara minha min al mujamala wal istighfar lil aqibra domin sannan kuma ita fa rai zaka ga tana tana da shauki akan abin da zai fito daga gare ta na mujamala na mu'amala mai kyau da kuma yin istighfari ga 'yan uwa na nahai kafin a hana atu akhadhu bidhalika على أن ذم أن على ذم عن ماذا يكون عاقبة ذلك وقد على أنه على أنه ذنب أم ماذا يكون ماذا يكون عاقبة ذلك وقد مات جماعة من المسلمين قبل النهي عن الاستغفار فما هو موقفهم بعد النهي فقال تول ita rai wato ita rai za ta da shauƙi cewa abin da zai fito daga gare ta na kokarin yin mu'amala mai kyau da istighfari ga ƴan uwa kafin a hana cewa ƴan uwa in sun mutu akan kafirci kada a kada a yi musu istighfari to shin ana iya kama rai da wannan abu da zunubi ko ko menene akiban da zai kasance wa'anda sun mutu wato musulmai da suka mutu kafin a hana yin wannan istighfari to wa ma kana Allahu! Allah bai kasance ba liyudilla qauman ba'da idh hadahum Allah bai kasance ba ya batar da mutane bayan ya shirar da su lil Islam zuwa ga musulunci hatta yubayyana lahum ma yattaqun sai Allah ya bayyana musu da za su kange kansu za su takawa da shi min amali na aiki fala yattaquhu ko sai ba za su aiki da shi ba fayastahiqun al-idlal sai sai in ba ya nuna musu da za su tsoro suka ki to lalle lokacin da zai tabbata a kansu cewa sun bace ashe wayanda suka yi maƙuwayensu istighfar kafin an hana ai wato bayyana ba ta zo musu ba saboda ka basu laifi amma bayan bayyana ka gane cewa ba a yi wa mushriki kafiri istighfari kai to nan ne za ka ce mutum ya ɓace inna Allah bi kulli shay'in alim Allah kuma ya kasance da dukkan wani abu masani ne wa minhu mustahiqud dalal wa ku. Allah ya san wanda ya cancanta ya zama cewa ya ɓace da kuma wanda da kasance akan gaskiya wala ma amarahum bi al kuffar batta da Allah ya ce a yanke wa kafire dungurungum shine battata walau kanu li qurba bayyana lahum koda sun kasance yan uwa na kusa to ga abinda Allah ya bayyana musu yace me inna Allah inna saboda Allah ce ka yanke mai yan uwanka in sun kafirta da shi in sun kafirta da shi ubangiji to ka san wani abu ba kai wani hasaran komai ba domin me inna Allah lahu mulku samawati wal ardi ai Allah in ne mallaki dukkan sammai da duniya yuhyi wa yumit yarayar kuma ya matar wama lakum ya ayyuhal mu'minun ku munayfa ba ku da min dunillahi ba baicin Allah ai ghairihi min waliyyin wani waliyyi yahfazukum minhu wanda tsare ku daga gare shi ba ku da shi wala nasir haka nan baku da mai taimakon ku yamna'ukum an durrihi wanda zai kange ku daga wani cutarwa nashi wala ta'atun nasr haka nan ba a samun nasri wala mu'awanata ko wani taimako illa minu sai daga Allah shi kadai liyatawajjaha almu'minuna ilayhi mutabarri'in mimma sa'u saboda haka musulmai su fuskanto kansu zuwa ga Allah suna masu barranta da wani wanda ba Allah ba saboda haka duk wanda ya kasance makiyin Allah ya zama makiyinka kuma ka barranta daga gare shi ka koma zuwa ga Allah shi kadai domin in baka yi haka ba wallahi baka da wani majibinci ko baka da wani mai taimakon ka baicin Allah su wayance in ka ce dan wani abu to ba abin da za su taimaka maka ba su hana ka ba su tsare ka daga Allah ko ba su iya baka wani nasara daga wani abu da zai same ka na Allah laqad taba laqad taba Allahu 'ala والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تضيق قلوب فريق منهم من بعد ما كاد تضيق قلوب فريق to eh, sai mala ya ce wa gazwatu tabuk wannan gazwa da aka yi ta tabuk hasalat fi ghayati ta'abi wal mashaqqati wal usrati wa bu'd ash-shaqqa fatahammalaha an-nabiy wal ladina ma'ahu ko fa eh, me me ah, fa asabahum Allah bima bima yufrihu al-qulub bima yufrihu qulubahum biqawli ta'ala ita gazwa ta tabuk din nan ta auku ne a cikin tsananin tsananin wahala ta'ab wal mashaqqa da wahala wal usra da kuma tsanani wa bu'd shaqqa da tsananin nisan wuri amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka fita tare da shi suka dauki wannan sai Allah ya ba su sakamakon wannan wahala da suka yi suka sadaukar da ransu da dukiyarsu suka fita cikin irin wannan ya ba su wato sakamako bima yufrihu qulubuhum abinda zai sa zuciyarsu ta ji dadi shine sakamakon da Allah ya ba su tun duniya kafin lahira bi kauli ta'ala to me Allah ya ce laqad taballahu ay adama tawbatahu lalle Allah ya tabbatar da tuban shi ala annabi wal muhajirin wal ansar akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhajirai da ansar allazina tabi'uhu fi sa'atil usra wa'annan da suka bi shi a wannan yini ko ku wannan sa'a ta tsanani ai waqtaha lokacinta wa hiya haluhum fi ghazwat tabuk wannan halin su ne lokacin suka je yakin gazwa na tabuk kana rajulani yaqtasimani tamratan dan tsananin yunwa da rashin abinci in bino ɗaya za a za a gutsura shi mutane biyu su raba wa asharatu yata'aqqabuna al-ba'ir al-wahid kuma za ka ga mutum goma goma kan raƙumi ɗaya wannan ya hau zuwa can wannan ya sauka wannan ya hau wannan ya sauka wannan ya sauka wa shtaddal har kuma zafi ya tsanani hatta sharabu alfarf farf sai sun yanka raƙumi su domin ruwan da raƙumi ya sha na cikin tumbin shi hashi suke sha a yanka raƙumi ya sha ruwa don tsananin da suka gani min ba'di ma kada yazigu wannan sun fita ne fa fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu bil ya'i ko tamilu qulub bil ya'i tamilu ko tamilu qulubu fariqin minhum bayan ya kasance zuciyar wani bangare daga cikin wayannan sahabbai fa hatta kaskashe za ta za ta karkace daga kai wannan wahala ta yi wa ko mu koma ne an ittiba'ihi nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila takhalluj wa tukus koma su kifita lima hum fihi min shidda domin tsananin da suka gani mata ba alaihim bis saboda haka sai Allah ya ƙara wani Allah ya sake tuban musu domin tsayawa da dogiyar suka innahu bihim ra'ufur rahim kuma Allah da sufa ya kasance mai tausayi mai jinkai wannan laqad taba wannan tuban nan da Allah ya wa annabi da muhajirin wal ansar wanda suka bi shi a cikin wannan yini wannan tubar da aka yi daga nan ne wannan sura ta ɗauki wannan suna sunan da ya fi shahara da ita wanda ya nuna kenan tubar mutane tuba shine iyakan gayan da mutum zai samu wanda Allah ya gafarta mishi wannan aya in dai mutum zai san a duniya cewa Allah ya gafarta mishi ya tuba gare shi iyakan abin da Allah zai baka kenan a duniya Inda dai ka san Allah ya gafarta maka ba irin eh, wato kwanciyar hankali da natsuwa zaka samu ba mutuwa dai kawai sai dai ka jira ta kawai domin ka san masirinka to wayannan mutanen nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wayannan mujahidin almuhajirina wal ansar da suka bi shi a yakin tabuk sun samu wannan natsuwa daga Allah cewa Allah ya gafarta musu Allah ya tuba musu saboda haka mutane kullun su yi aikin da ke suke ganin Allah zai yarda da su kuma ba wani abu bane shine yi ma Allah ta'a cikin tsanani da cikin yalwa mutane su doge in Allah ya gani yarka kuma ya taimaka maka ya tubar maka to insha Allah kai ka samu kunci hankali duniya da lahira وعلى الثلاثة الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم cikin karatun da yi kwanakin ba sarki da daɗe ba a eh. masallatai to mai yana cewa na hukuncin waɗanda suka fara wurin masallacin juma'a na nagarinsu saboda suna da aƙida guda ɗaya suka koma wani masallaci wanda wani mutum mai kuɗi mai hali ya gina masa sannan kuma tsakanin wannan babban masallacin da wannan masallacin kwata-kwata bai wuce gida biyu guda shida ba wato kusan mita ɗari bai kai mita ɗari da hamsin ba to ya sallah yi gidan wannan masallaci yake wato yana magana cewa akwai wata jama'a hmm. an gina musu wani masallaci kusa da wani masallacin da yake ba su yadda da aƙidan mutanen da ke na farkon ba shi na ka gina musu wanda ya dace da aƙidarsu su Shi ne tambayan shi eh, to abin da muke magana kenan wannan lalura ta zo dole sai an yi haka hmm. domin bamu mu dauki hanyar da ya kamata a yi a hada al'umma ba amma lalura ce hmm. yanzu abin da muke cewa cewa wannan laluran mana ta gushe hmm. mutane ne kun gina masallaci amma a cikin 'yan uwanku ƴaƴanku mutane ba su yarda da aqida ku ba me yasa ba su yarda da aqida ku ba domin ta saba ma aqidar da aka sani me yasa ba za ku canja aqidar ku ba ku dawo aqidar kowa a zuwa zama abu daya in an zama abu daya sai ɗaya masallacin a mai da shi makaranta amma matukan mutane za su doge da bidiyoyinsu za su doge da wayannan shirkiya din nan bai halatta a yi sallah da su abin da ni nake kira yanzu shine mu sake dawowa mu musulmi gaba ɗaya mu duba al'amarin nan abu ne mai sauki akwai hanya mafita ai akwai abin da ke hana musulmi suna sallah da juna ba wani abu bane bid'a ce wani ya ɗauko bid'a ya maida ta addini to a zo a cire wayannan bid'o'i bid'o'in nan iri biyu ne akwai shirkiyat bid'a mukaffira akwai kuma bid'a wadda yake muharrama ba wata bid'a mai kyau to in muharrama ce a cire ta in mukaffira ce a cire ta mutane su zama abu daya in ba haka aka yi ba to za mu ci gaba da wannan rabuwa amma a yanzu ba ban laifin su ba su da laifi domin dole su samu wuri su sallah amin an bukaci ne wannan lambar da ake rubuta tambayoyi wannan kuma ana wakilin eh, makaranta ta sanya wayannan bayan Allah cikin addu'a kamar da domin zai yi mana addu'a akwai mai girma shehun bama da ya rasu muna fata Allah ya dakata masa amin sannan kuma akwai ah, farkon gwamnan ah, na jihar Borno Alhaji Muhammadu Gumi shi ma ya rasu sannan kuma akwai mahaifi ga tsohon gwamnan wato Borno Alhaji Muhammadu Sharif shi ma ya rasu Allah ya ji kansu da wato kanin kaftin joji ne ɗaya daga cikin wato memba na masallacin nan ta Allah ya saka Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu na amin amin ta amin